رفعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم فطور سلر يوم آه دعا بابا مسلر شان أهل السنة رفي غرن سكيم في ملوك الكامل القمين كسن السيت مالام بطور دولة سكيم شبا مدرسة التحفيظ القرآن سكيرو كما شبا مدرسة التربية الإسلام وقراءة القرآن سكيرو يا نواتر فاتا الله ساكا ومالام دعا الخير آمين وإنه قدما دوام إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي a ‘yan uwa kamar yadda aka ji hudubar a cikin harshen larabci a gurguje ga fasarar ta a cikin harshen hausa kamar yadda muka ji hudubar tana kwadaitarwa ne akan ayyuka da ya kamata musulmi ya rika aiwatar zuwa a cikin wannan wata na sha'aban kasancewar shi wata wanda yake daga shi sai watan ramadan wanda ake yin azumi na gari duka hudubar bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah hakika Allah madaukakin sarki ya keɓance wasu zamunna da wasu lokuta ya fifita su akan wasu lokuta ya keɓance su da wasu al'amurra waɗanda ba a kai su a wani wurin ba yana daga cikin zamunna da Allah maɗaukakin sarki ko zamani da Allah maɗaukakin sarki ya keɓe wanda ake samun lada a cikinsa shine wata na sha'aban wannan wata da muke ciki yana daga cikin wato watanni da ake samu wasu keɓantattun ibadu da aka yawan yi a cikinsu wanda ake son musulmi ya yi ƙoƙarin aiwatar da waɗannan ibadu don dacewa da rahamar ubangiji yana daga cikin falala da za a yi ko kuma yana daga cikin falala na wannan wata da muke ciki na sha'aban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ana ɗaga ayyuka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a ɗauki ayyukan bayi a kai su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Usama ɗan Zaid an ruwaito hadisi daga gare shi Allah ya ƙara masa yarda ya ce ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nike ce masa ya rasulallah ni ba ni ganin kana yawaita azumi a wani wata in ba watan sha'aban ba wato in ka ne watan ramadan ya ce ba ni ganin kana yawaita yawan yin azumi a cikin wani wata keɓe sama da yadda kake yi a cikin watan sha'aban wato cikin irin wannan watan da muke ciki kenan waje nan sai wannan Allah ya bashi ya bashi amsa da cewa ai wannan wannan wata da kaga ina yawaita azumi shine watan da mutane suke rabkana daga wasu ibadu ko daga ma azumin saboda an yi azumi na gari duka tsawon tsawon wata wajen goma sha ɗaya an rabu da azumi wani rabon shi da azumi tun watan ramadan da haka ya mamance da wani azumi yana ta hulɗar shi da haka mutane sun rabkana suna ta su ibadu sun yi nisa ga mutane kowa hankalin shi ya koma wani wuri ya ce sannan kuma wata wanda ake ɗaga ayyuka na bayi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan kuma wata ne wanda yake tsakanin rajab da ramadan wato daga watan bakwai yana tsakanin watan bakwai da watan tara kuma wata ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata mu cewa a manzon Allah ya ambata mu ana daga ayyuka zuwa gare shi manzon Allah ya ce sai na so a ce lokacin da za a ɗauki ayyuka na zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to lokacin ina cikin kuma wata ibada ma'ana ta azumi kenan nan wannan hadisin Ahmad da Nasa'i suka rawaito shi shi watan Sha'ban kamar wata muqaddima ce kamar wani mahwari ne kamar somantabi ne na azumi na watan Ramadan tunda shi watan ramadan azumi ne na wajibi shi kuma wannan watan da muke ciki azumin da za kai ba na wajibi ba ne ba to amma kuma sai zai maka kamar wata gabatarwa ga azumin da zai zo maka don haka sai aka shar'anta yin azumi a cikinsa kamar yadda aka shar'anta yin azumi a cikin watan ramadan amma sai dai shi ana shar'anta azumi a cikin watan sha'aban ala wajen istihbab wato ana son mutum ya yi ba wajibi bane a ce sai kayi azumi a cikin wannan wata amma dai ana son ka yawaita yin azumi cikin wannan wata kuma ba ana ne dukkan azumci watan ba baki daya a'a ana son da cikin watan ka yi wasu azumumuka waɗanda kila ba ka yi ba a watan baya kila ka yi azumi kila ko ɗaya ba kai baya sai ka azumci ko da kwana biyar ne ko kuma ka rika azumtar litinin da alhamis ɗin shi ko ka azumci ayyamul bid nashi a wato kwanuka sha uku sha hudu sha biyar da dai wasu azumin azumumuka da za ka iya yi mana ya bambanta da watannin da ke akwai baya wanda baka yi azumin komi ba sai ya taimaka maka wurin dan fara sabawa da azumin da zai zo maka kaga ya zama muqaddima kenan wuri nan dan haka shi abin da aka shar'anta a cikin wancan watan na Ramadan to an shar'anta shi a cikin wannan watan na Sha'ban ni ne ne shine kamar yin azumi din an shar'anta a azumi cikin watan Ramadan shi ma wannan an shar'anta a yi azumi cikin watan Ramadan kamar yadda muka ga manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam amma kuma mustahabbi ne a yi haka ɗin sannan kuma mustahabbi ne mu yi karatun alkur'ani a cikin watan ramadan haka shi ma wannan watan ana son a yawaita karatun alkur'ani a yawaita sadaka a yawaita sada zumunci da wasu ayyuka na alkhairi waɗanda ake yawaita yi a cikin watan ramadan domin sai ka saba lokacin da ka ɗan wara yanzu da watan ramadan ya zo kaga kawai miƙewa za ka yi da yi to in ka watan ramadan din ya zo baka fara komi ba to sai abin ya zai maka mai wahala wurin yi kuma ga ya zama wajibi don in baka saba da azumin ka dan koya ba ka koya ba kamun ya zo ka dan wasa kanka to sai zama kana shan wahala kamun ka kai kuma dole sai ka yi shi shi kuma wannan ba dole bane ba amma zai taimaka maka wurin ka saba da haka waɗancan abubuwan da ake yi na ibadu a cikin watan Ramadan to su ma an shar'anta su a cikin wannan wata na Sha'ban domin mu saba kamin ibada ta wajibi mu riske ta wato ta wata ta cikin a watan a ramadan don mu watan ramadan mai albarka mu ruske shi ba tare da mun shawulan wasu ayyuka da muke yi ba mu koya mu kanmu ayyuka na da'a mu koya mu kanmu ayyuka na taimakon juna don haka ya kamata mutum ya dan jaraba mu kanshi wato ya zama kamar wannan wata ne na jarabawa wata ne na jarabawa wanda da ka shiga watan ramadan to ka dan saba kenan da abubuwan da za ka yi an karbo hadisi ko an samu hadisi daga ummu salma ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance la yasumu fi shahran tamman yasluhu bi ramadan babu wani wata da manzon Allah yake yin azumin shi cikakke duka duka a ce ya azumci tun daga ɗaya ga wata har zuwa ƙarshen wata duka kuma ya azumce shi ya sada shi da ramadan babu wannan ma'ana duk wata duk azumin da manzon Allah za a yi to ba dai azumi cikakken wata ba sai dai Ramadan kadai sannan kuma an karbo hadisi har yanzu dai daga Aisha ɗaya ita ma daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa lam yakun annabi sallallahu alaihi wa sallam yasumu min sha'rin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bai taba kasancewa ba yana azumtar wani azumi aktsaru min sha'ban sama da yadda yake azumtar watan sha'aban tana nihin da wancan watan na ramadan wanda shi dama ana azumtar shi duka tun da shi azumi ne na wajibi amma in ka ɗaya ramadan babu watan da manzon Allah yake yawaita yin azumi a cikinsa kamar watan sha'aban aisha ta ce kana yakumu sha'aban kulluhu ya kasance yana azumtar ramadan duka wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi malamai suka ce والمراد بقول بقول عائشة وأم سلمة wannan abin da ake ni da maganar manuwar maganar Aisha da Ummu Salma san da suka haɗi? cewa Aisha ta ce manzon Allah yana azumtar watan Sha'ban duka to nan malamai suka ce ai abin da take ni taukidi ne tana nihin ai mafi yawa mafi yawa a kwanukan tana tana yana azumtar su mana ba wai duka ake nihi ba nan kaiwa matuƙa ne wurin yadda take nuna manzan Allah yana yawaita yin azumi haka malamai suka ce da haka ba wai tana nihin duka yake azumtar a shi watan ba wancan wancan hadisin na baya da ummu salma ta ce bai azumtar kowane wata duka wata kuma nan ta ce yana azumta duka ma'anar shine ba tana nihin dukkanin watan yake azumta ba a mafi yawa yake azumta mafi yawa to idan kuma ka samu abu mafi yawa to sai a ɗauke ka kamar duka ne kai duk da kuma ba duka ɗin kai ba saboda taukidin yadda abin yake don haka wannan abin da yake nunawa ashe musulmi ya yawaita yin azumi a cikin wannan wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yakan yawaita azumin a cikin goman farko ya ta yin azumin ya ta yin azumin kila ya azumci shidda ko ya azumci bakwai a kuma ko kuma goma na tsakiya ya yawaita yin azumin ko kuma goma na ƙarshe ya yawaita azumin amma ba wai yana azumtar rotan bane ba duka bayan haka ya ku bayan Allah abinda da yake hikima cikin wannan hadisan guda biyu waɗanda ɗaya daga cikin ko kuma cikin matan manzon Allah suka ba da labari shine ana nihin a yawaita yin azumi a cikin wannan watan na sha'aban a yawaita yin azumi domin shi wannan zai kasance maka na farko zai taimaka maka wurin kaɗan saba kamun azumin ramadan ya zo na biyu cikin wannan watan ake ɗaukar ayyukan bayi zuwa sama kaga za a ɗauki aikinka lokacin da kake cikin wani aiki na ibada kaga kenan ga ayyukan ka na ibada an ce kuma an baka kana aikin ibada dan haka akwai hikima a nan ciki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka yake yi kuma sai ya so a riske shi lokacin da yake cikin wata ibada kuma a ɗauki aikin shi a tai da shi ya tabbata a cikin hadisin Usama dan Zaid cewa shi wannan azumi da zamu yi a cikin wannan ko zamu yawaita yi da karatun alkur'ani da sauran abubuwa na ibada kamar muqaddimat ne kamar gabatarwa ne na ayyuka na alkhairi waɗanda za su waɗanda in azumin Ramadan ya zo za mu rika yin su to ita wannan wannan abin da ake faɗi na hadisan manzon Allah da Ummu Salma ta hudi da Aisha dukkan su manufarsu guda ɗaya ce shine wato abin da ake nihi musulmi ya zama mai ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyukansa da yake yi a kuma lokacin da yake yin su saboda manzon a saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika an sanya muku kyakkyawan abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata aya aka ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku rike shi duk abin da ya hana ku ku hadu daga gare shi to kaga waɗannan dukkanin abin da muka muka muka bada bayani a baya to yana dangantuwa ne zuwa ga waɗannan ayoyin manzon Allah yana yi ta aikin alkhairi manzon Allah yana yin azumi sannan kuma matansa ma sun bayyana wannan to abin da ake ni kai musulmi na kwarai yi kokari kai aiwatar da irin waɗannan ayyuka saboda mi saboda an turo manzon Allah ne ga mutane dan ya koyar da su addini su rika kallon ya yake addini su ma su yi addini sai su dace da rahamar ubangiji su samu rahamar ubangiji Allah ya mu dace wannan ita ce hudu ba ta farko fasarar ba ta biyu kuma bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ko bayan Allah wato cin karo tsakanin waɗancan hadisai da muka bari to mun warware shi lokacin da aka tattara su ɗaya hadisin ya ce ma dobe bai azumtar bai azumtar wata dukkan shi dai hadisi kuma yace yana azumtar wata dukkan shi to mun warware wannan iskalin cewa bai azumtar wata dukkan shi haka yake yana azumtar duka ana likin aktarul shahr mana mafi yawan shi wannan wata shine manuwar kamar yadda malamai suka bayyana kenan wajen yau dan haka kun ga kenan mun fahimci cewa menene abin da ake so musulmi yayi shine ya yawaita azumi cikin wannan wata ya yawaita karatun alkur'ani cikin wannan wata ya yawaita sadaka da sada zumunci da sauran ayyuka na ibadu a cikin wannan wata ya fara koya ma kanshi kamun ya riski wata da zai zama mashi wajibi ya waɗannan ayyuka don haka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wasu abubuwa waɗanda suke wajibi ne a cikin a cikin Ramadan sai Allah ya shar'anta su a cikin wannan wata don su zame mana sauki idan mun shiga cikin watan ramadan sannan kuma abin soyuwa ga Allah maɗaukakin sarki dukkanin abin da Allah ya hana to wajibi ne mu nisance shi ko da ba cikin watan ramadan ba ne ba amma yana yin muni ka aikata wani aiki wanda yake na barna cikin wata na ramadan tun da shi watan ramadan manzon Allah ya ce ana ɗaura duk shaidanu waɗanda ke ingiza mutum zuwa ga wasu ayyuka na ɓanna wanda sauran watannin duk ba a ɗaure su ba yanzu kowane shaidani yana nan sake yana da tasiri wurin kowa ya aike shi amma idan ramadan ya zo to za a ɗaɗɗaure su shi yasa in ka ga wani shaidani mai aikata ayyuka na wani wasu abubuwan da ba daidai ba to ƙarshe shi kan shi shaidanin ne saboda shi shaidanin an rage ne kari kowa an ɗaure shi ana rage ƙoyoyin wuta a buɗe ƙoyoyin aljanna kun ga ba a yin wannan sai a watan ramadan to amma sai ka ga wani har a ramadan din ya daddage na ta yin ayyukan da ba daidai ba sannan kuma sai ka ga wani wanda bai saba yin sallah ko da lokaci ba sai ka rika ganin shi sahun gaba kuma a sallah asuba ba ka rika ganin masallatai na cika a sallah asuba a cikin watan ramadan saboda ni saboda masu takura mutane ma'ana shaidanun da ke hana mutane su ibada Allah ya daddaure su an buɗe kohohin aljanna an kulle kohohin wuta kun ga sharri yayi karanci alkhairi ya yawaita to shi yasa kamun wannan lokacin ya zo to in ka saba ma kanka da aikin alkhairi sai ka ga abin da kai ba sai ka linka abin da wani za ta zo mai yiwuwa kuma ka gaba ka da tabbacin wuce wannan azumin mai yiwa baka da tabbacin kila in ka wuce baka dadewa da haka in ka yawaita aiki a wannan lokaci kuma Allah ya karɓi karbi ka kila kamun ka hita Ramadan din sai a kyauta maka tsammani ka dace da zama ubangiji Allah ya mu dace ya hani ya tabbata cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce idan ta tasafa sha'aban fala sumu hatta ya kunu ramadan idan dai sha'ban yi rabi to kada ku yi azumi shikenan har sai idan ramadan ya tsaya sai ku ci gaba da sai ku ci gaba da azumin ramadan sannan manzon Allah ya ce kada ku ci taren ramadan da azumi kwara ɗaya ko azumi kwara biyu sai ka ji mutum saura kwana biyu azumi ko saura kwana ɗaya azumi azumin ramadan sai ya fara yin azumi wai shi kadda ya kadda ya kuskure wannan ba daidai bane ba ya saba ma shari'a manzon Allah ce kada ku yi haka mana kada ku rika cin taron ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu ma'ana sai idan mutum dai wanda ya kasance yana yawan yin azumi shi dama azumi halin shi ne yana yin azumin litinin da alhamis ko irin azumin nan na annabi dawud yana yin azumi yau gobe ya sharuwa jibi ya azumi ta ya sharuwa haka yake yi duk wata zai yin azumi sha hudu ko sha biyar to wannan mazala ce to shi babu laifi idan ya kasance ya yi azumi kamar gobe azumi sai ya azumi yau kila yau litinin sai ya azumi yau a yau litinin gobe kuma kila ake sa ran a tashi da azumi yayi azumi yau kuma aka ga wata yau kuma aka tashi da azumi to wannan babu laifi saboda dama shi azumi halin shi ne ya saba da wannan da haka babu laifi manzo Allah ce kada ku yi azumi idan ya rage saura kwana biyu azumi ko saura kwana daya azumi sai ha mutumin da ya saba da azumi dama wannan ɗabi'a shi ce ko da yaushe yana cikin azumi to kun ga shi wannan ba tare ya ci ba to babu laifi ya wannan azumin dan haka musulmi ya kiyaye waɗannan abubuwan waɗanda su ne abubuwan da ya kamata musulmi ya kiyaye ya dace da abin da Allah maɗaukakin sarki zai tatar da shi na rahama da kuma samun ladar dukkanin ibada da za yi a cikin wannan watan da kuma azumin da kuma watan da za mu iske bayan haka ya ku bayan Allah hakika yana daga cikin abin da aka shar'anta a cikin wannan wata cewa ramuwa ta azumi musamman ga mata mata waɗanda suka kasance sun sha azumi a cikin ramadan ko ba su samu damar ramawa ba to su yi kokari a cikin wannan watan su rama wannan azumin ya kasance ɗaya daga cikin matan manzon Allah Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce na kasance ana bi na azumin watan Ramadan ba ni samun damar rama shi har sai cikin wannan watan na Sha'ban ma'ana wannan watan wanda daga shi sai Ramadan to abin da ake so shine geji kenan ma'ana kada ya kasance mace ta yi sakaci har wannan watan ya wuce kuma bata rama azumin bata rama azumin Ramadan din da ake binta ba domin ana samun wasu daga cikin mata ma ba su ramawa wannan masu kokarin ma nake kokarin rama amma wasu ba su rama to ki sani in ba ki rama ba kanki kika yi mawa domin shi azumi Allah ya ce a azumi Allah ya bada umarni amma aiki ne da zaka yi ma kanka in ba kai ba zunubi zaka samu kai zai koma ba kar ka ɗauka cewa ka rage Allah ko ka ƙara Allah in kayi azumi mm, shi in ka cika umarnin Allah zaka samu sakamako mai kyau idan baka cika umarnin Allah ba kuma mummunan sakamakon zai koma ne zuwa gare ka da haka mu ji tsoron Allah abinda Allah ya ce mu yi mu yi shi gwargwadon iyawun mu abinda Allah ya ce mu bari kuma mu bar shi da haka mata da ake bi azumi saboda da yawa an yi biyo mata azumi saboda suke da lalurai za a biyo su azumi su kuma za akan biyo su azumi saboda dalilin na rashin lahiya wanda duk aka biyo azumin ramadan ko guda nawa ne bai samu ya rama ba yana da damar da zai rama azumin shi a cikin wannan watan da muke ciki ya rama shi duka kamun zuwa ramadan idan kuma har bai rama mutu wannan dan kai shi da haka mu yi kokari wanda ake bi a azumi na ramadan yana daga cikin ayyuka da ya kamata musulmi ya kula da su ya rama azumin da ake bin shi a cikin wannan wata na ramadan wannan su ne karshen a fasarar gobe guda biyu da gabatar da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji na daidai kuma abin da muke na kuskure wanda muka ji allah ya ba mu ikon gyarawa اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تزيج قلوبنا بعد إذا هديتنا وحملنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا شيف يرسلنا بوي تيادة أورتنا إذا تسامر مكو كما سلنا بوي ناتنا دع الأمر مسلمي شيوا لا يسام كراتك كان سلنا دخل أبوه دانك شوشي دقم على ما يواسطن بينيا وانت ذا يسترين واتو كنوكو سورالو كي تأيي أكاي انترنت وكما كوي داولود انزوا كمبيوتر كوي وين كنا سمارت فونس كما أندرويد وتابس إنو الآيباد كما سورا دكا مويوي دون سامحا كان سيأجر كبا بانغر سادة site na sunna for you wato sunnaforyou.blogspot.com ko www.sunnaforyou.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunnaforyou at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnaforyou ko facebook.com slash sunnaforyou har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet MySpace G-Plus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IN. Da fatan Allah ya gafarta mana kuma ya ashe ayyukan mu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukan mu wanda ba na alkhairi ba a